Eta gaurko kronika dugu Silbi Xenal, ego lapordi lurralde eremuko eskola zerbitzutik egunon? Egunon. Eta hasteko gaurkoan garapen ekonomikoa. Bai, orduan, apileko kronika aipatu nuen eh, mugazgandiko berrikuntza lehiaketa bat abiatu zela joan den martxoaren amazazpian. Uh, eh, lehiak eta zuzendua zitzaien proiektu berritzaileak zituztenei, jakinez uh, irizpideak ziera PME edo elkarte baten proiektu erama ere izaitea, eta proiektua berritzailea izaitea. Uh, eh, eunta hogei mila mm, euro aurrikusiak ziren, hamar proiektuen artean banatzeko, eta diru hori banatuko da, bilugaldean artean, Alde batetik eskar eh, elkargoaren ere moan, eta bestetik eh, egoaldeari nagokionez, irun eta ondarribiko errietan. Hala bost bat proiektu arkestuak izan dira, eta eskar elkargoaren ere moan, bost proiektu autatuak izan dira. Biak deraz, ekainaren zazpian, iruak terrietan, egoalapurdiko lurralde ere mokue egoitzan, ekitaldi bat antoratua izanen da, Eta jakinen ditugu, hautatuak izan diren ipagaldeko bost proiektuak. Hala, eta informaziorako, euntagoi mila euroa ikusiak ziren orotara, eta irurogoi mila euro banatuak izanen dira ipagaldeko bost proiektu hoien artean. Bigirren gaia eskola zerbitzuetako garaioak? Bai, joan den kronikan aipatu bezala, 2000 eta amazazpiko sartzearen zat, Egobus sarea eskola zerbitzuetako izena emateaz arduratzen da. Eta um, eskola garraioetako aurre izan emaiteko kanpaina, maiatzaren ama bostean, asteren arekin izan, eta uztainen hogeita batean ustirararekin bukatuko. Uh, hauek dira izena, emaiteko aukerak, beraz edo internetez, ubebikoitza mm, irualdiz.egobus.com.com slash skoler webgunean, jakinez eh, lineako ordenketa ziurtatua dela. E, bigarren aukera e, izan emaite horria gure webgunean deskargatu, edo eta ondoko erbidera igorriz, Transdev Ur, Urdean Pei maritzu aktivitate gunea, irurogeita lau zazpireun biriatu. E, kasu, txostenak derrigorrez osoki beterik itzuri behar dira, egiaztagiriak eta godanketa erantziz. Hala, eta irugarren aukera, zuzenean doni banero itzuneko autobus geltukian, azta artetik sortziak eta laurdenetatik eguerdita erditara, eta oran bat erdietatik bostak eta erdietara. Eta ranun batetan, sortziak eta laurdenetatik eh, eguerditara, eta eh, azterenean e, eh, txia izaiten da. Uh, izan emate horria eskura da ere, egiko etxeetan, eta egora purdi lorralde ere muko ikastetxeetan. Bez alde, egora purdi lorralde ere muko ikastetxeetan, permanantziak proposatuak dira, eta eh, izan emate horriak betelik ekartzen ahal dira, bertan izanen diren agenteai. Eta beraz, permanantzi tokiak eta datak webgunean kontsultatzen ahal dira, ego buseko webgunean. Hala, beraz, eh, aukera izanen da, ordanketa, mm, ordanketa egiteko, tokian bertan, bakarrik diruz edo txekaz. Zetasun gehiago izaiteko, beraz, edo eh, webgunean, ostian haipatu, dut, eh, dutan webgunean, ubebikoitza irualdiz.egobus.com slash skoler, edo egobus eskolako izan emateko zabitzuarekin, ahemanetan, sartuz. Eskora saileko informazione bat, sare euskari buruz, zer ote da? Bai, beraz, eh, horretarazteko sare euska mugaz gandiko sarea da, idu partaide biltzen dituena, ego lapordiko lujalde ere muko euskara zerbitzua, bortzirietako euskaraman komunitatea eta bidasoa txingudiko partzuergoa. Horain eh, e, arta ipatu izan dugu, mintzut gomoa antolatu dugula, beraz, eh, idu aldiz, Talaiztak, beste ekintza bat eginen dugu, markataritzari loturiko ekintza bat. Elburua da, eskararen erabilpena garatzea mugan diren komerzioetan. Egan nahi du, enpresa bat joanen dela, e, mugan diren komerzioetara, ibardinen eta behomian besteak beste, e, ikusteko ados direnez eskararen adeko desmartza batean sartzeko. Ados badira, komertsio bakoitzaren egoera zartuko dute. Komerzio hortan eskaldunak direnez, senaretika dutenez, komunikazio eskarriak erabitzen dituztenez, eta leksiko batzuk ere eh, emanen zaizkie saltzen dutenan arabera. Proiektuaren bukaeran, eh, komunikazioa eginen da erritarrei begira, jakin arazteko zen diren parte hartu duten komerzioak, eta erritarrek jakin dezaten nun egiten nahar dituzten aian erosketak euskaraz. Eta azken atala, kulturarena dugu demoraldia horre bururatzen ari? Bai, beraz, ikusgarrien demoraldia e, eh, bukatua da, eta eskoletan iragaiten diren eh, proiektuak bukatzen ari dira. Eh, orduan, e, e, ara, iretik beste demoraldi bat asiko da, ikusgarri berriekin, artista berrian egonaldiekin eta proiektu berriekin garatuko direnak eh, eskola denboran eta eskola denboratik kanpo. Bazinuen azken informazioa bat ere maiteko? Bai, orduan uh, azken berri bat kultura zerbitzuari buruz, kroniketan eh, hainizetan aipatzen bainuen, Jakin arazina inuke, eh, amak urteren ondotik, patxi beri kultura zerbitzuko langile dena, joaiten dela elkargotik, agor hilana beraz, azimagatu dag da, zenta errandudan bezala, amagurte pasaditu gurekin, eta berazen eh, kultura zerbitzuan komunikazioa arduratzen, arduratzen zena. Eta nire kroniketatik aparte, soinu dei eta mm, elkarrezketa hainitz egin ditu eskari jatietan. Beraz, eh, joaiten da beste proiektu profesional batekin, eh, hainan e, kuraia erran, eta pentsatu dut e, mm, galetzea, bati ezagutzen dutena uh, edo uh, deitzea bere laneko mugiko jera, edo uh, eh, esemese bat bidaltzea agur berezi bat eh, egiteko. Hala, pentsatzen duen, bario zuela zerbait uh, uh, gauza berezi bat egitea. Ordean, lehena egin duke bere zenbakia horretaraziko diguzu? Hori da, bera 06, iru bost, bat 6, bi bost, behatzi bat zerosei iru bost bat sei bi bost behatzi bat. Horrek badio du ere eh, berekin lan egin duten eh, euskal irratietako langiren zat. Iz, iz gozoen adibidez. <laughs> Edo nahi dena efuntxean, eh, eh? Hori da. Eta, bon, berdin uh, gaizki hartu bali mauzi ezen deitzen alda, eh, eskora zerbitzu buruak plazer eginen dauzue berriz komunikatzea. Hori da, hori da. Eraz, ala, urartu duzuen bezala, bera ez daiakinean, beraz eh, detzen hau eta enbaran izuetzen bakia. Hala, gure besasoinutako azken kronika zinuen, uh, eh, Silbi? Bai. E, ikusiko, doko sartzean, beraz, uh, nola segituko dugun kronika hauekin, eta behar ba udauntan uh, kurtzatuko gira, horreini? Hori da, ba, behar ba, behar besta batean edo. Berdin, ale, izan eta mire esker, eta udauna pasa? Ebe mire esker, zuk ere, eta